Devintas skirsnis. Kodėl būtinai turi būti kas nors šalia jaus, paklausė Angusas. Kadangi, tarė tėvas Braunas, atsisakius pašto balandžių, laišką turėjo kažkas atnešti. Tai jūs manote, energingai paklausė Flambo, kad šiai damai Velkinas atneždavo savo konkurento laiškus? Taip, tarė kuningas, Velkinas atneždavo šios laiškus. Suprantate, jis turėjo taip daryti – Ak, tai tiesiog nepakenčiama, pratrūko flambo. Kas jis toks? Kaip jis atrodo? Kaip rengėsi mintyse nematomas žmogus? Jis apsirengęs gan padoriai. Raudona, mėlyna ir aukso spalva. Greitai ir atvirai atsakė kuningas. Ir su šiuo šokiruojančiu, netgi krintančiu į akis apdaru, jis įžengė į Himalajų rūmus, Matant keturioms poroms akių, šaltakraujiškai nužudė smaitą ir vėl išėjo gatvę nešinas lavonų. Gerbiamasai, sušuko Angusas, sustojęs lygybėstas. Arba jūs klėdite, arba aš. Jūs neklėdite, tari Braunas, tik esate kiek nepastabus. Pavyzdžiui, jūs nepastebėjote tokio žmogaus. Jis greitai žengė tris žingsnius pirmin ir uždėjo ranką ant peties paštininkui, kuris nepastebėtas skubinosi medžių šešėlyje – Kažkodėl niekas nepastebi paštininkų, tarė jis susimastęs, bet jie, kaip ir kiti žmonės, turi aistrų ir netgi nešiojasi didelius krepšius, kur gana lengva paslėpti nedidelį lavoną. Paštininkas užuot natūraliai atsisukęs staigiai pasilenkė ir puolė prie sodo tvoros. Tai buvo lieknas, paprastos išvaizdos žmogus su šviesia barzele, bet kai jis atgraižiai sumišusi veidą, visi trys vyrai pamatė jo neapsakomą žvairumą. Flambo pasuko namų link, kur jo laukė kalavijas, purpuriniai kilimėliai ir persiškas katinas. Džonas Ternbulis Angusas nuėjo atgal į parduotuvę pas merginą, su kuria tikėjosi puikiai sutarsęs. Bet tėvas Braunas spindint žvaigždėjams valandų valandas vaikščiojo su žudiku, apsniktomis kalvomis, tačiau apie ką jie kalbėjo, lieka paslaptyje. Princo Saradino nusidėjimai – Flambo, gavęs atostogų Westminsterio įstaigoje, nusprendė jas praleisti keliaudamas burlaiviu, visai nedideliu, nes dažnai ir klodavo jį pats. Jis juo plaukiodavo rytinėse grafystėse tokiuose mažuose upeliukuose, jog laivelis atrodydavo slenkas pievomis ir laukais tarsi pasakoja. Daugiau nei du žmonės į jį vargiai būtų tilpę, vietos užteko tik būtiniausioms reikmėms, tad flambo vadovaudamasi savo ypatingą filosofiją, kaip tik tokių daiktų dabar ir prisikrovė. Jis pasėmė keturis būtiniausius dalykus – lašišos konservų, jei išalktų, keletą užtaisytų revolverių, jei tektų kautis, butelį brandžio, jei kartais pasidarytų silpna, ir kunigą, jei kartais mirtų. Su šiuo lengvu bagažu jis linko Norfolko upeliukais, vildamasis galų galę pasiekti Brodsą, ir mėgavosi pakrančių sodais bei pievomis, namų ir kaimelio atspindžiais vandenį, ilgom žūklėm tvenkiniuose ar šiaip atokiuose vietelėse. Flambo, kaip tikras filosofas, atostogas leido be jokio tikslo, bet kaip tikras filosofas turėjo tam pasiteisinimą. Jis vadovavosi ketinimu į kurį žiūrėjo gana rimtai ir sėkmės atveju jis būtų apvainikavęs jo atostogas, o nesėkmė atostogų nebūtų sugadinusi ir jis per daug dėl to nesisėlojo. Prieš daugelį metų, kai jis buvo vagių karalius ir vienas žymiausių asmenų Paryžiuje, dažnai gaudavo audringų pritarimo, pasmerkimo ir netgi meilės laiškelių – Bet vienas kažkaip įstrigo jam į atmintį. Tai buvo tik vizitinė kortelė vokieso angliškų pašto ženklo. Kitoje kortelės pusėje buvo žalių rašalų prancūziškai užrašyta. Jei kartais viską mestumėte ir taptumėte dorų žmogumi, apsilankykite pas mane. Noriu jūs pamatyti, nes susitinku su visai žymiausiais šio meto žmonėmis. Jūsų triukas, kai vienas detektyvas suėmė kitą, buvo puikiausias reginys Prancūzijos istorijoje. Kortelės priekinėje pusėje išspausdinta Princas Saradinas, Nendrių namas, Nendrių sala, Norfolkas. Anuomet dėl princo jis daug galvos nesuko, nors žinojo, jog tai buvo vienas ryškiausių diduomenės asmenų pietų Italijoje. Sakoma, jog jaunystėje jis slapta pabėgo su viena aukštos kilmės moterimi. Pats pabėgimas vargo ar būtų apstulbinės jo aplinką, bet tai įstrygo žmonių atmintyje dėl kitos tragedijos. Tos moters vyras nusižudęs, nušokdamas nuo Sicilijos skardžio. Princas kiek laiko gyveno vienoje, bet vėliau nuolat nerimastingai keliaudavo, o kai Flambo, kaip ir pats princas, atsisakė Europos šlovės ir apsistojo Anglijoje, jam dingtelėjo, jog gali maloniai nustebinti, aplankydamas į žymų įtremtinį Norfolke. Jis neturėjo supratimo, kaip surasti tą vietą, mat tai tikrai buvo nedidelis visų užmirštas miestelis, bet aplinkybėms laimingai klostantis rado ją daug greičiau nei tikėjosi. Vieną vakarą jis pririšo valti prie aukštą žolę apaugusio kranto su trumpai kirptais medžiais. Po varginančio ir klavimo juos anksti apėmė miegas ir tik per atsitiktinumą jie pabudo prieš aušarą. Tiksliau pabudo dar neįsidienojus, nes didelis geltonas mėno dar tik leidosi už aukštaus vešlio žolės virš jų galvų, o dangus buvo melsai violetinis, nakties spalvos, bet šviesėjantis. Abu vyrai vienu metu prisiminė savo vaikystę, elfus ir nuotikius, kai aukšta žolė tarsi meškas stūkso virš galvos. Priešais didžiulį besileidžiantį minulį, ramūnės ir keulpienės tikrai atrodė didžiulis, tiesiog milžiniškos. Tai tarsi priminė vaikų kambario sienos apmušalų raštą. Upės vaga buvo įsigraužusi gana giliai, tad krumokšnių šaknys buvo virš jų ir į žolę bei gėlės jie žvelgia iš apačios. Maloningasis dieve, tari Flambo, jautiesi lyg stebuklų šaly. Tėvas Braunas staiga atsisėdo valtyje ir persižegnojo. Tai atsitiko taip staiga, kad jo draugas gerokai nustebęs paklausė, kas atsitiko. Žmonės, kurie rašė viduramžių balades, atsakė kunigas, daugiau žinojo apie stebuklus negu jūs. Ne vien gražūs dalykai dedasi ir stebuklų šalyje – Niekai, tarė flambo. Po tokių tyrų menuliu gali atsitikti tik gražus dalykai. Man labai norisi plaukti tolin ir pažiūrėti, kasgi iš tikrųjų atsitiks. Mes galime numirti ir sutrunyti, kol vėl išvysime tokį menulį ar patirsime tokią nuotaiką. Gerai, pasakė tėvas Braunas. Aš nesakau, kad visuomet bloga stebuklų šalyje. Aš tik sakau, jog tai visuomet pavojinga. Jie lėtai įrėsi šviesėjančią upę. Ryškus dangaus melinumas ir šviesiai geltonas mėno vis labiau blyško, kol pavirto plačia bespalverdvę, būdinga priešaušriui. Vos tik nuo vieno iki kito horizonto galo pasklido pirmos raudonos auksinės ir pilkos pašvaistys, tiesiai priešais jos ant krantų pasirodė miestelio ar kaimo fasadai buvo prieblanda ir plaukdami pro šį pakrantės kaimelį, jie jau galėjo šitą išvelgti. Namai su ilgais žemais stogais atrodė tarsi didžiuliai pilki ar raudoni gyvuliai, atėję prie upės atsigerti. Švintantis, balantis rytas jau virto dienos šviesa, bet jie dar nematė ne vieno šio nebilaus miestelio gyvo padaro, nei prieplaukose, nei ant tiltų. Galiausiai išvydo labai ramų, augalotą vyrą, trumpomis rankovėmis, apvalių lyg ką tik nugrimzdęs mėnulis veidų ir rudais ūsais. Jis stovėjo atsirėmęs į kartį palei pat ope. Paskatintas neiškaus impulso, Flambo pakilo visų ūgių besisupančiam laivelį ir sušuko žmogui, ar jis nežinās Nendrių salos ar Nendrių namo. Žmogus nusišypsojo dar plačiau ir paraudė į upę palei kitą vingį. Flambo netaris nežodžių nuplaukė toliau. Laivelis buvo praplaukęs jau daug žolę apaugusių kišulių ir aplenkęs daug švendrėtų tylių upės vingių ir jau buvo be pabaustą ieškoti, bet galop jie apsuko ypač statų kampą ir atsidūrus lyg kokio tevenkinio ar ežero tyloj, vaizdas nejučia prikaustė jų dėmesį. Mat vidury šių tyliųjų vandenų, apsuptų iš visų pusių meldais, driekėsi ilga neaukšta salelė, kurioje stovėjo ilgas žemas namas ar vasarnamis, surestas iš bambuko ar kažkokių kitų tvirtų tropikų medžių. Sienos, sustatytas iš bambuko strypų, buvo šviesiai geltonos, nuo žulnaus stogo virbai, tamsiai raudonė ar rudė, o šiaip ilgas namas nieko daugiau neišsiskyrė. Ankstyvas ryto vėjelis šiureno nendrės aplink salą ir užavo po keistai surestą namą, tarsi po milžinišką birbynę. Dievaži, sušuko flambo, štai pagaliau ta vieta. Čia tikrai nendrių sala, jei tokia vieta apskritai egzistuoja, ir čia nendrių namas, jei toks apskritai yra – Ko gero, anastoras vyras ūsais buvo burtininkas. Galbūt, abejingai tarė tėvas Braunas, jei jis toks buvo, tai blogasis burtininkas. Bet nepaisydamas jo kalbų, veržlusis flambo prisirė prie šlamančių kranto nendrių ir jie išlipo į pailgą keistą salą su senu tyliu namu. Namas buvo pastatytas galu į upę Prie jo vieninteliai prieplauka. Priekinės durys buvo kitoje pusėje priešais ilgą sodą, todėl lankytojai vidun patekdavo mažu takeliu, sukančiu beveik pro tris namų sienas po žemom pakraigym. Pro visus tris skirtingus langus, iš trijų skirtingų pusių, jie žvelgia į tą patį pailgą gerai apšviestą kambarį, iškaltą šviesi medžiu, su daugeliu veidrodžių ir paruoštą tarsi puikiems priešpečiams. Priekinių durų šonuose, kai jie jas pagaliau priejo, stovėjo du žalsvai melsvi vazonai. Duris atidarė rūškanas, aukštas, liesas, pražėlės, apatiškas dorininkas sumurmėjo, jog dabar princas Saradinas išvykęs, tačiau po valandėlės grįžęs, namuose laukiama jo ir jo svečių. Parodžius kortelę su žalio rašalo įrašu, Šio prislėgto tarno pergamentinėme veide įsižiebė gyvybės kibirštėlį ir jis kiek mandagiau pasiūlė atvykėliams pasilikti. Jo didenybė gali grįžti kiekvieną minutę, tarė jis, ir sielvartautų, jei jam netektų susitikti su kviestais svečiais. Mums liepta visuomet turėti šaltų užkandžių princų ir jo svečiams, ir aš esu įsitikinęs, jog jis pageidautų, kad būtumėt pavaišinti. Šio nedidelio nuotikio suintriguotas Flambo nuolankiai pakluso ir nusekė paskui senai žmogų, kuris ceremoningai nuvedė juos į ilgą kambarį su šviesiais paneliais. Kambarys nieko nebuvo ypatingas, nebent kiek neįprastai išdėstytais ilgai žemais langais ir daugeliu ilgų žemų stačiakampių veidrodžių, kurie reikia šviesos ir nerealumo įspūdį. Atrodė, kad priešpečiai patiekti laukia – Kampe kabojo keli ramiaus tematikos paveikslai, didžiuliai papelkėjusi labai jauno uniformuotojo vyriškio nuotrauka ir dviejų ilgaplaukių berniukų eskizas, nupieštas raudona kreida. Flambo paklausė dorininką, ar kariškis taip princas. Šis trumpai atsakė, ne, tai princo jaunesnysis brolis kapitonas Stevenas Saradinas. Taip tarė senasis žmogus, tarsi neteko žado ir visiškai nustojo bendrauti. Patiekus po priešpečių puikią kavą ir gėrimus, svečiams buvo parodytas sodas, biblioteka ir pristatyta namų šeimininkė, tamsi, stotinga dama, didinga, panašiai požemio karalystės Madona. Paaiškėjo, kad tik ji ir durininkas, vieninteliai užsienietiški princo namų aplinkos atstovai, visi kiti namų tarnai buvo nauji šeimininkės pasamdyti iš Norfolko. Ši dama buvo Mrs. Antony, bet kalbėjo su nežymiu itališku akcentu ir Flambo nebejojo, kad Antoni tai angliška romaniško vardo versija. Misteris Polis, dorininkas, taip pat kiek panešėjo į užsienietį, nors visai neblogai kalbėjo angliškai. Nors vieta buvo graži ir originali, ją aiškiai dvelkė keistų liūdėsių. Valandos čia atrodė kaip dienos. Ilgi kambariai su daugybė langų buvo labai šviesūs, tačiau tai buvo negyva šviesa visus atsitikninius garsus, kalbos nuotrupas, stiklinių žvangėsi, praeinančių tarnų žingsnius, tuose namuose stelbė melancholiškas upės čiurlenimas. Mes ne į tą pusę pasukome ir net į tą vietą atvykome, tarė tėvas Braunas žvelgdamas pro langą į pilkšvai žalias viksvas ir sidabrinės rovę. Bet nesvarbu, kartais galima deramai pasitarnauti ir atsidūrus nederamoje vietoje. Tėvas Braunas, nors Stilenis, buvo nepaprastai jautrus kitam žmogui ir per tas kelias prailgusias valandas jis nejaučia, kur kas nuodugniau už savo profesionalųjų draugą įsigilino į Nendrių salos paslaptis. Jis mokėjo draugiškai patilėti, o tai labai skatina kitus plepėti. Vargiai pratardama žodį jis išgavo iš naujųjų pažįstumų viską, kas tik buvo įmanoma. Durininkas buvo tikrai nekalbus iš prigimties. Jis pasirodė be esas vangiai, vos negyvuliškai atsidavę šeimininkui, kuris jo nuomonė esas labai nuskriaustas. Didžiausias kreudėjas esas jo didenybės brolis ir vien tik paminėjus jo vardą, įkritę senojo žmogaus skruostai ištyzdavo, o šnervės pašaipiai įsipūzdavo. Kapitonas Stevenas, tikras netikša, eikvoja savo gradėjo brolio šimtus ir tūkstančius. Tai jis privertė brolį mesti prabangų gyvenimo būdą ir tyliai gyventi šioje tremtyje. Štai tiek pasakė dorininkas Polis, kuris pasirodė panašus į fanatiką. Italija namų šeimininkė buvo komunikabilesniai ir, kaip atrodė Braunui, netokia patenkinta padėtimi. Ji kalbėjo apie šeimininką kiek kandžių tonų, nors ir nebe pagarbiaus baimės – Flambo ir jo draugas stovėjo veidrudžių kambaryje ir tyrinėjo raudoną eskizą su dviem berniukais. Tuo metu su kažkokiu reikalu greitai įlikė šeimininkį. Šio spindinčio bei stiklų iškloto kambario ypatybė buvo ta, jog kiekvienas įėjęs atsispindėdavo iš karto keturiuose ar penkiuose veidrodžiuose. Ir tėvas Braunas, nesigrėždamas, nutraukė kalbą apie šeimą vidury sakinio. Bet Flambo, kuris stovėjo prikišęs veidą prie paveikslo, garsiai tarė – Man dinktai broliai saradinai, abu atrodo labai jau nekalti, sunku net pasakyti, kuris iš jų gerasis brolis ir kuris blogasis. Galo pajutęs jo kambaryje yra dama, jis nukreipė kalbą į smulkmenas ir išėjo pasivaikščioti į sodą. Bet tėvas Braunas dar ilgokai įdėmiai žiūrėjo į raudonos kreidos eskizą, o misis Antoni dar įdėmiau žiūrėjo tėvą Brauną. Ji buvo didelių, liūdnų, rudaus spalvos akių moteris, o apskritame jos veide švietė smalsus ir skausmingas susidomėjimas, kaip žmogaus, abejojančio nepažįstamojo asmenybę ar tikslu. Nežinia ar mažojo kunigo apdaras bei tikėjimas sužadino jos pietietišką atvirumą, ar jį pamanė, jog jis žino daug daugiau negu atrodo, bet jį tyliu balsu tarsi samokslininkė tarė. Jūsų draugas sako beveik tiesą, Anot jo sunku atskirti gerąjį brolį nuo blogojo. Oi, sunku, tikrai sunku atskirti gerąjį. Nesuprantu jūsų, pasakė tėvas Braunas eidamas šalin. Moteris piktai suraukiantakius ir grėsmingai palinkusi žengė prie jo, tarsi bulius nuleidęs ragus. Gerojo visai nėra, sušvokštė jį. Blogai, kad kapitonas paėmė tos pinigus, bet aš manau, kad princas, duodamas juos, taip pat padarė negerai. Ne vien kapitonas prieš jį nusistatęs. Kunigo veidas nušvitarys beveik be garso ištarė šantažas. Tuo metu moteris atsuko per petį savo griežtą baltą veidą ir vos neapalpo. Durys buvo be garso atvertos, o tarp durį pilkas tarsi šešėlis stovėjo polis. Viską atspindinčiose sienose atrodė, tarsi penki poliai būtų įėję tuo pačiu metu pro penkeres duris. Jo didenybė, tarys, ką tik parvyko. Tuo metu pro pirmąjį langą praėjo vyro siluetą žengintis tarsi apšviestoje scenoje – Po sekundės jis praėjo pro antrąjį langą ir daugybė veidrodžių vienas paskui kitą atspindėjo tą pačią tvirtai žengiančią areališko profilio figūrą. Jis buvo pasitempęs ir žvalus, bet plaukai žili, o odos spalva balkšvai gelsva. Jis turėjo kumpą romėnišką nosį ir pailgą, siaurą smakrą, kurį šiek tiek dengė ūsai ir smaili barzdeliai ūsai buvo daug tamsesni už barzdą ir tai teikė jo išvaizdai teatrališkumo, apsirengęs taip padabitiškai baltas cilindras, orchidėja švarkia, geltona lemenė ir geltonos pirštinės, kuriomis eidamas mosikavo ir pliaukšėjo į delną. Kai jis priejo laukojas duris, buvo girdėti, kaip nerangusis polis jas atidarė, o šeimininkas smagiai tarė, štai aš ir namie. Polis nusilenkė ir kažką beveik negirdimai atsakė. Keletą minučių jų pokalbio nebuvo įmanoma girdėti. Tada durininkas tarė, viskas jūsų valioje. Ir princas Saradinas, pliaukšydamas pirštinim, linksmai įžengė į kambarį pasisveikinti su svečiais. Jie turėjo dar vieną progą pamatyti spektrinį vaizdą. Penki princai įėjo pro penkerias duris. Princas padėjo baltą skrybelę ir geltonas pirštinės ant stalo ir visai nuoširdžiai ištėsi ranką – Džiaugiuosi jūs matydamas, misterį Flambo, tarė jis. Gerai žinau jūsų puikia reputaciją, jei ši pastaba neatrodys jums nekokli. Netrupučio, juokdamasis atsakė Flambo, aš nesu jautrus, mažai kas užsitarnauja reputacijai vien nesutepta dorybę. Princas įdėmiai pažvelgė jį, norėdamas įsitikinti, ar šis atsakymas neturėjo asmeninio pobūdžio, paskui nusijokė ir pasiūlė visiems atsisėsti. Ta patį padarė ir pats. Labai maloni vietelė, obėjingai tarys, nelabai yra ką veikti, bet žvėjyba iš tikrųjų puikiai. Kuniga, kuris žvelgė jį rimtomis kūdikio akimis, persekiojo neįspraudžiamai jokius rėmus mintis – Ji žiūrėjo į žilus, rūpestingai sugarbanotus plaukus, gelsvai balkšvą veidą ir liekną kiek dabitišką figūrą. Visa tai nebuvo itin nenatūralu, tik gal kiek teatrališka, tarsi žmogus būtų pasiruošęs eiti scenon. Ta nenusakoma susidomėjimą kėlė kitkas, pats veidas – Brauna įkiriai kamavo mintis, kad kažkur yra matęs šį veidą. Atrodė, kad tai koks nors jos senas draugas persirengęs vaidinimui. Staiga jis prisiminė veidrodžius ir visą savo susidomėjimą nukreipė į psichologinį žmogaus veidų padauginimo efektą. Princas Aradinas rodė savo dėmesį svečiams su didžiausiu entuzijazmu ir taktu. Sužinojęs, jog detektyvas mėgsta sportą ir nori veikliai praleisti atostogas, palidėjo flambo su valtim į žuvingiausią upės vietą, o pats po 20 minučių savo kanoje sugrįžo pas tėvą Brauną į biblioteką ir su tokiu pat mandagumu atsidavė kunigo filosofiškiems malonumams. Jis gerai nusimanė ir apie žvejybą, ir apie knygas, bet ne apie moralizuojančias. Mokėjo penkias ar šešias kalbas, bet tai buvo kiekvienos jų žargonas. Matyti jo gyventa įvairiuose miestuose ir įvairiuose draugijose, kadangi keli jo linksmiausi pasakojimai buvo apie lošimų namus ir opiumo rūkyklas, pabėgusius australų nusikaltelius ir italijos plėšikus. Tėvas Brauna žinojo, jog kadaise garsus Saradinas paskutinius keletą metų praleido beveik nuolatinėse kelionėse, bet jam net netoptelėjo mintis, kad tos kelionės buvo tokios negarbingos ir tokios linksmos. Nors garsus visame pasaulyje, princas Saradinas tokiam pastabiam žmogui, kaip kunigas, kėlė tam tikrą nerimą ir net nepasitikėjimą. Jo veidas buvo įnoringas, o akis laukiniais. Atrodė kiek nervingas, kaip žmogus palauštas gėrimo ar narkotikų. Niekad net ir nebandė kontroliuoti namų ūkio. Visa tai buvo patikėta dviem seniems tarnams, ypač dorininkui, kuris buvo tiesiog pagrindinis namų ramstis. Misteris Polis buvo iš tiesų ne tiek dorininkas, kiek namų valdytojas ar net šeimininkas. Jis pietaudavo atskirai ir taip pat iškilmingai, kaip ir jo šeimininkas. Jo bijojo visi tarnai. Su princu jis, kaip ir pridera, tardavosi visais klausimais, bet kažkaip nepriklausomai, tarsi būtų buvęs princo advokatas – niurioji namų šeimininkė buvo tik šešėlis lyginant su juo, laikėsi nuošaliai ir pasikliaudavo tik dorininku. Braunas daugiau neišgirdo to šnapždėsio, kuris beveik reiškė, kad jaunesnysis brolis šantažavo vyresnįjį. Ar tikrai princas buvo šantažuojamas kapitono, Braunas nebuvo tikras, bet Saradinas turėjo tiek nepastovumo ir paslaptingumo, kad visa ši istorija tikrai atrodė neįtikėtina – Kai jie dar kartą išėjo erdvų prieškambarį, pilną langų ir veidrodžių, gelsvas vakaras jau leidosi ant vandens ir žilvičiais apaugusių grantų, o paukštis rėksnys treliavo tolumoje tarsi elfas mušantis bugnelį. Kunigo galvoje lyg pilkas debesis vėl šmėstelėjo jausmas, jog yra liūdnoje ir piktoje stebuklo šalyje. Greičiau sugrįžtų flambo, tarė jis – Ar jūs tikite lemtim? Staiga paklausė neramusis princas Radinas. Ne, atsakė svečias, aš tikiu paskutiniojo teismo dieną. Princas pasisuko nuo lango ir kažkaip keistai įsižiūrėjo. Ką jūs turite galvoje? Paklausė jis. Noriu pasakyti, kad mes kreipiame dėmesį ne į tai, į ką reikia, atsakė tėvas Braunas. Tie dalykai, kurie čia dedasi, atrodo nereikšmingi, jie turi prasme kažkur kitur. Kažkur kitur atpildas kris ant tikrojo skriaudėjo. Čia atpildas dažnai krintant nekaltos mens. Princas tasi koks gyvūnas išleido nenusakomą garsą, akis keistai suspindo šešėlin nusuktam veide. Kunigo galvoje kilo nauja įdomi mintis. Gal Saradino žavesys ir umumas turi kitą prasme, ar jis visiškai sveiko proto? Jis vis kartojo – ne tas asmuo, ne tas asmuo. Tada tėvas Braunas kiek pavėluotai perprato kitą tiesą. Veidradžiuose priešai saveis pamatė be garso atsiveriant duris ir tylųjį misterį polį, stovinti tarp durį. Pamaniau, kad geriau pranešti iš karto, tarė jis, taip pat šaltai pagarbiai lyg būtų šeimos teisininkas. Prie plaukojo sustojo šešių vyrų ir klojama valtis, o jos galė sėdi džentelmenas. Valtis? Džentelmenas, pakartojo princas ir pakilo nuo kėdėjais. Stojo stulbinanti tyla, trikdoma tik paukščio tupinčio viksvuose. Paskui, ne vienam vis neprabylant, pro tris saulės apšviestus langus šmėstelėjo nepažįstamas veidas ir figūra, kaip kad prieš valandą ar dvi praeinant princui. Jie nieko nebuvo panašus, nebent tuo sutapimu, kad abu turėjo erelišką profilį – Saradinas buvo su nauju baltu cilindru, o nepažįstamasis su juodu, senamadišku ar užsienietišku. Po jo buvo jaunas ir labai rimtas veidas, tvarkingai nuskustas iki melinumo, valingus makru ir kiek panašus į jauną Napoleoną. Visa jo išvaizda dvelkė senoviškumu ir keistumu, kaip nuo žmogaus, kuris niekuomet nesistengė keisti protėvių stiliaus. Jis vilkėjo nutriušusi mėlyną surdutą, raudoną kareivišką liemenę ir širkščias baltas kelnes, kokios būdavo nešiojimas ankstyvaisiais Viktorijos laikais, tačiau visiškai nederančios šiomis dienomis. Iš visų tų senienų žvelgia apskritas, neįprastai jaunas ir labai atviras veidas. Velniai griebtų, sušuko princas Saradinas, užsivožė savo baltą cilindrą ir nuėjęs prie durų atlapojo jas į temstantį sodą. Tuo metu atvykėlis ir jo vyrai išsireikiavo pievutėje tarsi nedidelį armiją scenoje. Šeši irkluotojai ištraukė valtį ant kranto ir akylą ją saugojo, atstatė irklus lyg jėtis. Jie buvo tamsaus gymio keli su auskarais. Vienas jų stovėjo priešais apskritą veidį jaunuolis su raudona lėmenė ir laikė didžiulį juodą neiškios paskirties lagaminą. Jūsų pavardėjai tarė jaunasis vyras Saradinas. Saradinas gan atsainiai patvirtino. Atvykėlis buvo blankių, lyg šans rudų akių, kurios be galo skiriasi nuo pilkų neramių, blizgančių princo akių. Tėva Brauna dar kartą persmelkė mintis, jog kažkur jau matė šį veidą. Jis vėl prisiminė atspindžius kambario veidrodžiuose, nusprendęs jiems ir priskirti šį sutapimą. Velnio aptos krištol rūmus, sumurmėjo jis, viską matai daug syk kartų, tarsi sapne. Jeigu jūs, princas Radinas, tarė jaunolis, galiu pasakyti, kad mano pavardė Antonelis. Antonelis, lietai pakatoja princas, lyg ir prisimenu. Leiskite prisistatyti, tarė jaunasis italas. Kairė ranka jis mandagiai nusėmė savo senamadišką cilindrą ir dešinė taip tvojo princui Saradinui per veidą, kad baltas cilindras nusirito laiptais, o vienas mėlynas vazonas net susviravo ant pakylos. Princas, kad ir koks būdamas, bailys matyt nebuvo. Jis kibo priešą į krūtinį ir kone parvertė jį ant žemės. Bet jo priešas įsisuko ir staiga pasidarė itin mandagus – Viskas gerai, uždusęs ir užsikirzdamas pasakė angliškai. Aš jūs įžeidžiau, dabar suteiksiu satisfakciją. Marko, atidaryk dėžę. Vyriškis su auskarais, stovinti šalia jo, priejo prie jaus ir atidarė. Tada išėmė dvi ilgas itališkas rapiras su puikiom pleniniam rankenom bei ašmenimis ir įsmeigė į vėją. Keistasis jaunuolis, gelsvų kerštingų veidų, stovintis priešais duris, dvi rapyros, įsmeigtos į žemę lyg du kryžiai kapinėse, eilė apžėlusių ir kluotojų, laukiančių už nugarų darė įspūdį lyg būtum kokiame barbariškame teisme. Tačiau visa kita liko nepakitę. Taip staigiai viskas prasidėjo.